Txalaparta aire bat, ajera gisa eta intzinean Ejerzito Zapatista Deliberazio Nazionalaren bandera. Hola hasi da, jonden ostiralean Zapatisten dako antolatua izan zen azken aguja. Askapen nazionalerako armada Zapatista, Mexikoko egi indigenen alde bohukatzen den talde, gehiari antikapitalista da. Latanoita amak amakadatik goiti, Zapatistek txapazeko parte bat kontrolatzen dute eta kapitalismotik kanpo antolatzen den gizarte bat garatzen ari dira. Horien esperientzia partekatzeko jinak dira Europat. Jonden aste dajean, bigarren aldikotz, zapatista talde bat basena afagoan zen. Aldiuntan, pesta ekipi bat antolatua izan da behoglegin eta ortsialean, hitz hartze batzu donibane garaziko egiko etxain aintzinean. Euskararen eguna zela eta Euskarari buruzko hitzartze bat antolatua izan da. jurguitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortara algoaz. Bada garaia noiz baide zagun guda hori gale doi Euskaraz bizi nahi zaitea guda da bai. Frantziar eta Espainiar estatuek Euskara eriotzera kondenatzen baitute. Euskaldunok guda hori irabazteko lan itzela egin dugu, baina galtzeko irriskoa hor dela ezinuka. Euskara hainbat tokitan itotzen ari bai da. Txiapazeko hizkuntzak ere entzuna izan dira. Bueno, zan nahi, banalez. Mil esker lagunak, zuenganik ikasi dugunaren gatik, resistentzia eta jatzahaldi initz badira, behar dira zaindu eta landu fruitua eman dezaten. Antzi gabe, zer eta norgiren, tradizio bat eta kultur bat duten populukoak gira, gure hizkuntza bereziekin. Babes dezagun gure nortasuna, mil esker gana gorka toge, bagabiltzako kideak dio, esperientzia aberasgahia izan dela. Horentxe, abiatu dira, horentxe, horentxe, beraz hor eh, bihotzeak pilpilean ditugu, eta bon, biziki-biziki esperientzia edera izan da, eta zinez uh, jende ona, jende ona, ona hor gure artean ukan dugu, zapatista horien uh, borroka da, eta zinez uh, etorri dira mezu azkar batekin uh, Europarat, Eh, mundu osora zabaldu nahi dutena eta ba, zinez eh, animatzen gaituzte bereiekin batera borrokatzea mundu zuzenago baten alde eta handaramaten eh, borroka zentzu hortan zinez duintasun haundi haundikoa da eta bai, etorri dira hemen eta bihotzak berotzera eta elgarrekin eh, elkarlanean eta eginalak imeak ditugula etorkizun hobeago bat eraikitzeko zaten. Egun horiek ziren, zapatisten azken pasaia Ipar Euskal egian.